Mi smo čovjeka stvorili da se upinjemo. Kad čovjek razmisli o svom životu, pomisli nekada je to čisto užitak i da je njemu, e, da mu se steru zlatni tepisi po kojima voda. Međutim, ako malo bolje promisli, vidjet će da je čitav čovjekov život e, protkan iskušenjima i bolima. Od početka samom pa do kraja. Čim se rodi to dijete koje će kasnije biti čovjek zaplaćen, to je njegovo, prvo djelo koje učini na Dunjavku ili prvo čime se, e, sa čime se na su susretne. Zatim slijedi period u kojem e, bude izloženo i bez zaštite, bude izloženo raznim e, napastima, bude bez zaštite i tako dalje. Onda slijedi to djetinjstvo, školovanje, nakon toga stupa u rak, pa bračni problemi, pa briga za porodicu, nakon što stekne djecu, i nakon što mu u nekim slučajevima ta djeca okrenu leđa, onda ga boli duša i za njima i za sobom. Poslije toga dolazi period starosti u kojoj izgubi snagu koju je imao i koju je raspolagao i na kraju dolazi teška ona bolest i dolazi smrt. Ovo što je prije smrti bilo, sve je u odnosu na smrt i na ono što će poslije smrti doći mila majka. Poslije smrti i za vjernika što dolazi e, na neuporedivo je teže u odnosu na ono što u životu proživi. Jer Rasulullah alaihi sallatu wasalam kazao je za e, mladića Sada ibn Muaza radijallahu anhu. E, to je bio jedan mladić koji je e, zadobio rane na Allahovom putu i kasnije preselio. On je bio stisnut u kaboru, doživio je stisak u kaboru, kaborski stisak. I kazao je da je iko mogao proći, bez ovog stiska prošao bi ovaj mladić. Sad ibn Muaz, vi kako znate dobro, je bio ashab zbog čije se smrti obrado, e, potresao Allaho Zalašanomu arš Allaho pristoje. I on je kroz to iskušenje morao proći. Šta je onda sa onima koji su na nižem stepenu Zato Dakle, poteškoća od rođenja do smrti. Poslije smrti je poteškoća velika, polaganje računa i kaburski užitak ili kaburska patnja na nas sa Poslije toga slijedi proživljenje i čekanje da počne polaganje računa, koje će ljudima jako dugo trajati. Ljudi će se e, znojiti, će biti dok suđenje ne počne. Kad suđenje počne, onda će svako prilike znati, a i prije toga će moći pretpostaviti u koju će kategoriju ljudi e, on biti svrstan. Poslije suđenja nesretni koji Allaha Đelešanu nisu znali, koji ga nisu spoznali, on će završiti u jednom bezdanu, e, a sretnici će biti povedeni u dženneske bašće. Allah Đelešanu mu kaže وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Oni koji su se e, bojali gospodara ili koji su bili bogobojazni, oni će u skupinama biti povedeni u I kada do dženneta dođu, zateći će džennetska vrata otvorena. Neće biti zatvorena. Dragom gostu se vrata otvore. Dragom gostu se vrata ne otvaraju kad on kuca, nego ga vrata čekaju, naravno ako znamo da dolazi, vrata ga trebaju dočekati otvorena. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Kad to se dogodi, čuvari ženevski kazat će tim dobrim ljudima salamu naliku. Neće im braću i sestra kazati e, ni dobrodošli prije salama, ni čao, ni halo, ni gdje si baš šta ima, ni vidimo se, nego će im kazati salamu nalikom. To je pozdrav koji među muslimanima treba da vlada na Dunjaluku prilikom sastanka i prilikom rastanka. Prilikom sastanka, kod nas se selam nekako, a prilikom rastanka, pa eto vidimo se, pa dođite nam, pa nemojte šta zamjeriti, pa pa, a selam izostane, selam neka je s tobom Allahov mir. Wa rahmatullahi, i Allahova milost, wa barakatuhu, i Allahovi blagoslov. Ako postoji nešto bolje od ovog, onda ćemo to raditi, a ne postoji. Kazat će im selamun alaikum, tibtum huduha halidin. Vi ste čisti, jer će biti očišćeni prije stupanja u džennet od svega što ne priliči. Tibtum fethu duha Vi ste čisti, zato u džennet uđite da u njemu šta? Da u njemu vječno boravite. Zašto će, braći i sestre, dženevska vrata biti otvorena? Ko će tražiti da se ona otvore vjernicima? To će tražiti jedan čovjek cijeni pravo na ovom svijetu često zaboravimo. To će tražiti jedan čovjek e, koji je noću znao toliko i badetiti da su mu e, noge oticale i koji je znao moliti za svoj umet i za svoje sebenike koji će se nekad davno pojaviti i sjediti u BKC-u i slušati predavanje. Taj čovjek je preduhitio sljedbenike svoje i sve druge narode i pošao prema džennetu, vidite, on je stizao na Dunjaluku sve, tako će i na Ahiretu stići sve uraditi. Na Dunjaluku, dok su drugi spavali, on je sa e, rukama okrenutim prema gospodaru svjetova ili sa čelom na, na e, seđadi molio gospodara da olakša umetu muke na ovom svijetu i na budućem svijetu. To je stizao rad. Stići će i na Ahiretu i zalagati se za sve ljude da počne za, e, suđenje i zalagati se za vjernike, da im Allah Želešanu olakša i zalagati se za ljude koji su dobili kaznu u da im gospodar tu kaznu umanji, jer moraju podnijeti. I zalagat će se za ljude koji su dobili džennetske deređe, da dobiju još veće. I sve će to stići rati Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma Sve će to stići u rati I onda će otići pokucati na džennetska vrata Dženevska vrata će tad biti zatvorena. Melek će ga upitati ko si ti? On će kazati ja sam Muhammed. Počasno ime Muhammed. Najljepše i najbolje ime koje postoji. A onda će mu melek kazati Bike tu, en la eftaha li ahadin gajlik. Naređeno mi je da jedino tebe otvorim. Kad se ti javi s druge strane, kad pokušaš, tebi jedino mogu otvoriti. Nikom drugom. Ni Adamu, ni Nuhu, ni Ibrahimu, ni savu, ni Isavu, najodabranijim poslanicima nikom. Jedino te. I zato moment kad dođe, <clears throat> ima da zatekne džennetska vrata otvorena, te skupine koje budu dolazile. E stupanjem tim u džennet počinju nova iskustva. Braći i sestri, kad govorimo o džennetu, nemojmo odmah povezivati to sa ožicima. Nemojmo odmah za muškarca, odmah to, džennet odmah urije. A ima nešto prije urije. Ima užitaka koji su od toga veći, ali ljudi su sveli. Kad se govori o džennetu, oni su sveli to odmah na to i e, govore, dakle, e, i o džennetu u jednom e, suženom kontekstu. Umjesto da taj kontekst prošire. Džennet je kuća u kojoj se neprestano stiču nova saznanja i nova iskustva, a stara iskustva se ne potiskuju i ne zaboravljaju. Jer Ovaj svijet je u odnosu na džennet manjkav u svakom pogledu. Džennet je savršen u odnosu na dunjalu u svakom pogledu. Na ovom svijetu, kad ne bismo saznavali svaki dan novu, ne mislim se posadavanjem čitanjem, nego na bilo koji drugi način, da gledamo TV, da čitamo novine, da idemo ulicom pa vidimo neku zanimljivu reklamu, sve to iskustva i sve je to saznavanje. Kad bi čovjek bio, što kažu, operisan od svega ovoga, on pa bi zato što on umro u toj svojoj muci. Nego uvijek novo saznaje i uvijek upoznaje nove ljude od njih, e, iskustva preuzima i stiče i zbog toga napreduje i život mu bude e, kvalitetan. Što čovjek više u tom pogledu napreduje, to mu je život kvalitetniji. E, zamislite sad da je džennet lišen svega toga, da ljudi uživaju u džennetu, da ne kažem kao jedna kategorija bića na ovom svijetu, koja uživa i E, da se ništa ne saznaje, nije tako. Džennet je kuća u kojoj će ljudi uvijek nešto novo saznavati, a stare informacije neće zaboraviti, jer je zaboravljanje svojstveno ovom svijetu, zaborav. Čovjek koji nešto zaboravi, e, e, on se ne diči time, ne kaže, mašala, ja sam zaboravio. Ne govori glavom, kaže ljudi, ja sam to zaboravio ili ne znam. To je dakle manjkavost. U džennetu toga nema. U džennetu je nova informacija, novo iskustvo, samo se može nadograditi na staro, a nikako ne može E, tu staru informaciju ili staru iskustvo potisnuti u zaborav. E, kad uđu, e, kad stupe u džennet, kad stupe u džennet, tad u tom trenutku čovjek će biti siguran za svoj položaj. Jer onaj ko u džennet uđe, nikad ih njega izaći neće. Nemoguće je da se dogodi na sudnjem danu greška, kao što se na ovom svijetu događa, u Nemoguće je da dođe do zamjene identiteta, da se kaže pa mi smo na, temelju imena i prezimena ili na temelju DNK zamijenili e, vaš položaj, e sad izvini, ti baš uvatru, a onaj drugi što je, to ne, toga nema na ahiretu. Na ahiretu je e, preciznost i pravda. Onaj ko je zaslužio da uđe u džennet, on će u njega ući. U tom trenutku kad stupi u džennet, bit će siguran za svoj položaj i tad, tad će za njega prestati sve muke koje je na dunjavku imao. Neimaština, glad, e, ratovi, iskušenja, problemi sa ljudima, problemi s komšijama, problemi u braku, problemi izvan braka, problemi na, e, radnom mjestu, u biznisu i tako dalje. Sve to će pasti u godinu. I šta više čovjek se toga svega neće više imati vremena tih problema ni sjetiti. Možda će u džennetu biti ponekad razgovaranje o dunjaluku, o nekim e, dunjalučkim dogodovštinama, jer je ipak dunjaluk je nešto e, e, gdje čovjek provede e, određen, period svog, jer gdje provede nekoliko godina, provede svoj dunjalučki život i stekne neka iskustva. A pričati ono što je bilo, to je za ljude koji imaju ukusa, to je nešto lijepo. O lijepim stvarima koje su se dogodile. Pričati o tim stvarima je lijep za ljude koji imaju ukusa i koji znaju živjeti. Ne znaju živjeti svi ljudi koji žive. Neki se ljudi u životu pate, a neki opet, nekima je Allah dao, e, potaknuo ih je na to da nemaju ništa, znaju živjeti i znaju živjeti. Kad stupi u džennet, zaboraviti će sve. E, stupanjem tim u džennet, ljudi počinju saznavati a to je i tema ovog našeg predavanja koje nosi naslov prvi dani u džennetu. Ovdje je slovna greška napravljena u naslovu, jer komunikacija putem poruka je bila kriva zato da se napravi slovna greška. Naslov glasi prvi dan u žennetu, ne prvi dan kao dan. Prvi dan, a opet to znači prva tvoja iskustva koja ćeš imati u džennetu. Jer u žennetu braću i sestre, nema dana, nema noći. U džennetu nema vremena koje traje i da se čovjek na to vrijeme e, poziva i da njega uzima u obzir. To u džennetu nema. Nego će se znati kad je dan po svjetlosti koja dolazi iz pravca Allahovu prije prijestolja naša. Taj će se znati da je dan. A neće biti dana <clears throat> dana i noći. Toga u džennetu nema. I zato bi najbolje bilo da kažemo prva tvoja iskustva u džennetu. Čovjek e, koji uđe u džennet za tako nešto što ga čeka nije čuo, nije to vidio, nije slično tome vidio. I nije nikad njemu palo na Znači mora postojati, mora postojati sticanje iskustva. Mora e, iskustveno spoznati ono što ga čeka. Prvi obrok svih stanovnika džedneta. Svih stanovnika džedneta Spominje se u hadisu koji je zabilježio imam muslim, a u njemu stoji da je neki jevrej upitao Allahova poslanika, sada šta će prvo konzumirati stanovnici ženeta, šta će biti njihova hrana. Time će ženetlije biti dočekane u ženetu. Pa je Resulullah alaihi salatu wasalam kazao da će biti dočekani jednom izraslinom koja raste u, e, koja je spojena s jetrom kita. S jetrom kita. Nije jetra, nego se ovo zove tu kebidi Ako neko ovdje e, e, ima koje to ne čitao i studirao, može znati čemu se radi. I može nam možda čak i stručan izraz primjeti. Nije jetra kao jetra, nego izraslina jedna koja raste koja raste pored jetre, a koja je jako ukusna i koja u sebi sadrži vitamin D. Vitamin D, vitamin sunca koji se nalazi u ribljem mesu, u mlijeku i tako dalje, koji je jako koristan. Nakon toga, e, to je doček, to je, to je e, nešto čime će stanovnici dženeta biti dočekani. Prva njihova rana u džennetu. I to će konzumirati svi stanovnici dženeta, bez obzira na njihov stepen. Biće će počešćeni time da konzumiraju to. Nakon toga, pita jevrej i jevreja to zanima. Šta će jesti poslije toga? Šta će im biti glavna hrana? Ovo će biti predjelo. Glavna hrana će biti, kaže Resulullah, meso, e, bika koji je koji se napasao po dženevskim pašnjacima. Taj, ta životinja će biti zaklana i on će konzumirati to meso. Nakon toga šta će biti? E, imamo predjelo, imamo malo jelo i piće. E, nije Coca-Cola, nije ni Pepsi, nisu ni gazirana druga pića, nego izvor sa, e, voda sa izvora koji se zove Celsebi. To će konzumirati. Zbog čega će svi stanovnici džerneta konzumirati dio životinje koja je živjela u moru ili koja na ovom svijetu živi Kažu islamski učenjaci, zbog toga da se time ozvaniči kraj e, Dunjavka, kraj e, morskog života ili kraj životinja svih koje su na ovom svijetu živjela u moru. Onda će konzumirati meso tog bika koji će biti zaklan da to bude simbol e, kraja života svih životinja koje su živjela na, na kopnu na Dunjavku. To su učenjaci onako neki simboličan zaključak izvali, mada ne mora značiti da je tačan i najbolje je prema tome kazati da Allah Želešanu najbolje zna zbog čega će to tako, zbog čega će to tako biti. Stanovnici ženeta imat će i tržnicu na koju će odlasti imaće tržnicu. I na toj tržnici saznavaće će nove informacije. Biće im to jedno novo iskustvo. U hadisu koji je zabilježio Ibn Hibban, eh, rahimahullah, a ovaj hadis je primio Ebu Ureira, kaže se da je mm, eh, Sa'id ibn al-Musayyib, jedan tabin, poznati učenjak, sreo Ebu Hureyru u Medini. Ebu Hureyra je kazao i da molim Allaha da se mi sretnemo, ti i ja da se sretnemo eh, u džennetu na tržnici. A ovaj ashab nije poznavao ovaj hadis, ovaj, pardon, tabin kazao u džendetu postoji tržnica. Možda je i on u neku ruku e, razmišlja, ono samo sjedi, uživaj, ne saznaje. I onda je vrijeme ispričao ovaj hadis koji je jako zanimljiv. Kazao mu je da je Resulullah, ali nisala Salatu sam jednom prilikom ispričao kako će stanovnici dženneta kad uđu u džennet biti raspoređeni po svojim zaslugama. Allah Želešanu neće nikom nepravo učiniti. Da on svojim djelima zasluži neku visoku deređu pa nam gospodar to umanji, to u, e, gospodar svjetova to neće nikad uraditi. Šta više, ako ne ne bolje čovjeku nego što je zaslužio, nećemo dati manje toga. Biće raspoređeni prema svojim zaslugama. I nakon toga, ovo je, pazite, prvo njihovo iskustvo ovih stanovnika bit Biće im dozvoljeno da e, samjereno dunjavuškim danima Dakle, kad protekne sedmica dana, kad protekne sedmica dana, da odu u posjetu gospodaru svjetova, da posjete Allaha lošanu, Ovako su nisu doslovno kaže. I otići će. E, gospodar svjetova će im e, prvo ukazati svoje prijestolje, a zatim će im se on ukazati i poslije toga će biti raspoređeni na e, oni što su na visokim stepenima, bit će raspoređeni na divane od svjetlosti i od zlata, i od srebra, od krizovita, od dijamanata i tako dalje. A oni koji će biti na nižim e, stepenima, oni će biti na umkama od e, miska i od kamfora. A oni, e, dakle, ova druga kategorija neće smatrati da su u prednosti ovi što sjede na mimberima ili na tim divanima od zlata, od srebra, od svjetlosti i tako dalje, od dijamanata. Neće to smatrati. Kao što neko ko je zakasnio na predavanje pa je zauzeo e, e, klupu u posljednjem redu, ne smatra da onaj ko je u prvom ili drugom redu ima prednost u odnosu na njega. Iako je e, u jednu ruku to prednost, međutim čovjek to ne smatra. Tako ni ovi neće smatrati. I onda će Allah onda će Allah dati da ovi ljudi da zapravo Resulullah a.s. je tad od Ebu reje, na Ebu Hureyri je primijetio, jer Ebu Hureyra je pokazao da mu nešto nije jasno. Pitao je o Allahu poslaniče, pa ćemo mi zaista vidjeti Allaha Đelešanu. Jer čovjek na ovom svijetu, kad god ide, pomjera liniju, da razmišlja o gospodaru, e, sve mu je ta linija nesigurnija. I nemoguće je da dosegne jedan stepen i da kaže sad znam o čemu se radi. Onaj ko kaže, a sad znam, spoznao sam Allaha i, e, jeli mogu sad zaključiti šta je i kako je, to je prvi korak ka zavodi i prvi korak ka, njegovom padu. Ebu Hurira je pitao Allahovu poslanića, a hoćemo li vidjeti Allaha? Pa mu je Resulullah a.s. naveo primjer na ovom svijetu. Primjer s ovog svijeta koji će mu pomoći u razumijevanju. Danas kad e, muslimanu postaviš neko pitanje, on ti kaže haram je i stavi tačku bio, ja to prihvatam, a gdje mi, e, gdje pokušaj ovog šetana u meni umiriti? Gdje njemu to dokaže? Mi nismo u položaju da ljude, e, da ljudima govorimo samo halal, haram i, haram, halal. To mi danas nismo u položaju, kamo sreće da jesmo. Da smo u položaju, ne bismo bili u ovako teškoj situaciji u kakvoj jesmo. E, navedi neki primjer, dokaži mi to što si ti rekao da je to baš onda Rasulullah kaže vidjet ćete Allaha Đelešanu jasno. Dakle, ne, neće to biti imaginacija, neće to biti viđenje srce, viđenje dušom, neće Allah Đelešanu dati spoznaju u srce. Nego ćete ga vidjeti, a ja ne očima svojim. To je Rasulullah tako kazao u drugom Ovdje kaže vidjet ćete ga jasno. I onda navodi taj primjer. Osjetite li, osjetite li sumnju da vidite sunce u pola bijela dana kad u sunce gledaš? Pitaj redu kad je redu ne osjetim, ne osjetim. Jer Resulullah reče, kako ne osjeti sumnju da sunce vidiš? Tako nećeš sumnju osjetiti da vidiš Allaha Đelešanu. Poslije toga gospodar će, ovo je sve jedan nadis poslije toga gospodar će razgovarati sa svakim od tih stanovnika džene. Morat ćemo se zapitati, jer šetan uvijek kopka. Šetan miruje i on čovjek uvijek neke e, šubhe, uvijek sve se obačuje kako bi ga e, poremetio. Njegovo razmišljanje i njegovo ima. Kako, će Allah Želešanu u jednom trenutku razgovarati sa toliko stanovnika džaneta? Odgovor na to opet nalazimo u primjeru ili u načinu dokazivanja pomoću primjera na ovom svijetu. Kako Allah Đelešanu može u jednom trenutku obskrbljivati 7, milijardi ili 6,5, nije bitno, milijardi ljudi na ovom svijetu u jednom trenutku. Svima na faku daje. Dajući tebi na faku, e, nije spriječen u tome da da na faku nekom drugom. Svima u isto vrijeme na faku daje i sve ljude u životu održava u jednom jedinom trenutku. I to mu ne smije tako će sa svima njima razgovarati na sudnjim na uđenetu. I onda će jednog čovjeka upitati, sjećaš li se tog i tog grijeha koji si uradio tad i tad? Hvala Allahu kad je dao da se grijesi ne vidi i da se mogu sakriti. I hvala Allahu na e, blagodati, jer je blagodat velika da čovjek ako već griješi da to sakrije, a ne po onoj narodnoj ako zna, e, zna Bog, nek znaju i ljudi. Sve što radi tajno, on će raditi javno i još gore. To je onda, taj čovjek čini dvostruko zlo. Kada će sjećaš se, a taj će, hajde nazovimo ga je u tom trenutku zaista, iako je dženetija, miskin je čovjek uvijek u odnosu na Allaha. On će kazati, gospoda, zašto sad spominješ to, da mi nisi to oprostio? Polaganje računa je bilo davno, davno. Bilo je prije ulazka u žene, Više nema polaganja, zašto si, zašto nisi? Račun je položen, a onda će gospodar svjetova reći tom čovjeku, jeli u značenju, samo te posjećam na to i da nije, zar mi nisi oprostio čovječe, a gospodar će kazati, jesam oprostio sam ti taj grijeh i zbog toga što sam ti oprostio, pomoću moje milosti i dobrote ti si dospio na to, na tu deređu. Kao da Allah Đelešanu poručuje e, svima nama, jer je znao da će e, Rasulullah s.a.v. umet ovaj adis čitati i o njemu razmišljati. Kao da kaže čovječe, makar i u džennetu, ti bez mene ne možeš. I zato se u suri Hud, kad se govori o džennetu, kaže da će džennetlije e, biti, da će e, e, u džennetu boraviti ma dameti samavatu od ordu. Da će boraviti onoliko koliko budu postojala nebesa i zemlja. Pa će se kazati vječno. Ila maša Bog. Osim ako gospodar tvoj ne bude drugčije odredio. Znači li to, i ako se na prvi pogled može razumjeti da će biti drugčije, da će ljudi u ženetu jedan period i da će i ženeta biti izvedeni. I ako na prvi pogled to znači, ali nije to poruka ajeta, nego je poruka ovog ajeta, osim uh, ovog ajeta, osim ako gospodar tvoj ne bude drugčije htio, poruka tog ajeta jest ovo, čovječe, i u džennetu ćeš biti ovisan o Allahu i o njegovoj milosti. Iako je čovjek ušao u džennet. Ne treba da pomisli i neće to pomisliti, ali nek ne misli na dunjavuku da ulazkom u džennet njegova veda sa gospodarom svjetova prekida. Ne. I tamo će slaviti Allaha ne ovim zikrom da čovjek se napinje e, i da ima poteškoću, nego će slaviti gospodara svjetova e, isto kako na dunjavuku diše, kako na ko diše, pa neka diše mjesecima, ne razmišlja o tome da diše i zaboravi to. Tako će gospodara svjetova bez ikakvog napora slaviti. Bez ikakvog napora slaviti. I Allah će reći ovom čovjeku, oprostio sam ti i zato što sam ti oprostio, ti si sad na toj deređi. Zato što sam ti oprostio, ti si sad na toj deređi. Ljudi će se na tom, na toj tržnici upoznavati među sobom. ovo je nastavak hadisa, upoznavat će se. E, Nova će iskustva, iskustva svoje će razmjenjivati i na toj tržnici će biti, kako kaže Rasulullah, ono što oko nije vidjelo i što e, uho nije čulo i što nikom na um nije palo. Takva će tržnica biti, a ništa se neće plaćati. Neće onaj čovjek pudi koji ima nisku plaću ili nema plaću nikako. Kad ode pa gleda one nimeti ne može kupiti, toga u to nema. Nego će uzmati koliko bude htio, šta bude htio besplatno je sve. Sve će se djelati. Sve je fri, sve je besplatno, sve. I uzmaći. I kad dođe, e, kad budu upoznavali se i kad e, neko ko je na nižoj e, deređi, kad upozna čovjeka koji ima visoke džennetske deređe, vidjet će na njemu odjeću koja će ga iznenaditi. Izgubit će pamet kad vidi ljepotu, iako je i on dženetlija, iako i on ima, ali će biti odjeća ovog drugog koji je na višoj razini ljepša gospodar će dati, jer u džennetu nema, kaže Resulullah, mjesta tuzi i, i e, To, toga u džennetu nema, to može samo na biti. Onda će gospodar dati tom koji je na nižoj e, deređi, e, da će, mu da obuče odjeću ovog koji je na višoj deređi. I vratit će se kući, to će biti, petak će biti taj dan, samireno našim danima, jer u džennetu nema dana da se redaju ponedjelje, pa termini, pa Znači, sve je otvorenost. Kad se vrate kući, ti e, koji su bili na tržnici, što ne isključuje da će žene imati svoju tržnicu. Jer žene inače vole hodati, vole kupovati. Kad se vrate kući, bit će dočekani na jedan lijep način. A ovo je poruka. Ovo je poruka, iako to nije kazao, a se treba između redova čitati. Neće ga žena dočekati, gdje si do sad, gdje si bio, s kim si se družio i šta si radio, jesam ti rekla da ne smiješ zakasniti. Neće. Nego će kazati, kazati, voljeni moj dobro došao. Izgledaš ljepše nego što si otišao. I zaista će biti ljepši. Kako da ne bude ljepši onaj god, u susret i vidi lavu, lice i na koga gospodar, kako se kaže u Marinsu, to sam ispustio, i zaborava da će se oblak naditi na, te ljude i da će spustiti na njih miris kakav oni te dotar, iako su to nisu osjetili. Oblak iz oblaka ide miris eh, jeli, u obliku nečeg i pada na, pada na i onda kad se vrate i u ljepšoj oni i sa nurom na licu, još većim nurom, žene će kazati još te ljepši, a oni će odgovoriti kako da ne bude ljepši onaj ko, je bio u društvu gospodara svjetova. I još jedan zanimljiv hadis, eh, kojem se govori, još jedan zanimljiv pouzdan hadis u kojem se govori o iskustvu jednog e, stanovnika dženneta. A prati i sestre, radi se o čovjeku. Radi se o čovjeku koji će posljednji prijeći siraču priju. On će biti posljednji čovjek koji će prijeći siraču priju i ući u džennet. Posljednji. Kad uđe u džennet, kad uđe u džennet, Allah Želešanu će mu kazati po poželi. Pored toliko milijardi dženetlija, gospodar svjetova neće njega zapostaviti. Jer Allah Želešanu mu ne zauzima jedna pojava e, ili razmišljanje jednog čovjeka od druge pojave ili od razmišljanja drugog čovjeka. je nas ovdje stotinu ili pet stotina. I svako u jednom trenutku ima jednu želju. Allah Želešanu mu zna za sve naše želje u tom jednom trenutku. Ne samo to, nego zna i prije nego što smo i pomislili. I gospodar će sve to kazati, poželi, šta želiš. A taj jadnik, jadnik je bio prije nego što je ušao, kazati gospodaru, želim da me priključiš ljudima. Ovdje sam sam, nemam nikog. I onda će biti poveden prema svom staništu. Prema svom staništu. Iako se u hadisu jednom drugom kaže da će ljudi biti upućeni u svoja staništa u džennetu i da će znati gdje su im kuće bolje nego na ovom svijetu što neka čovjek e, mogao bi žmirjeći naći kuću. Toliko stekao je taj osjećaj da zna koliko koraka od glavne ulice ima do njegovog stana. A na Ahiretu će još više biti upućen u svoje boravište. A ovaj čovjek neće. Možda se ovdje može zaključiti. Možda. Allah najbolje zna. Da se radi o čovjeku koji ovo nije zaslužio. Koji je svojim grijesima, jer će nasirač Čupri se dugo zadržati. On će nasirač Čupri biti na ivici, bit će gotov da se sroza unutra, ali će ga Allah Želešanu spasti i vato će ga doticati i zato će kad se okreni, kad prijede sirač Čupri, okrenut će se, kao da nas sramoći vatri, kada će Hvala koji me od tebe spasio. to je za njega uspjeh veliki bio. I kad uđe u džene, bit će poveden prema svom staništu. Gledajte njegova iskustva, zaista su zanimljiva i povuka su velika. Biće poveden prema staništu i kad ugleda svoj dvorac, pašće da seždu odmah. Pa će mu biti rečeno, pa povuku šta ti je, šta je s tobom? Kazat će, vidio sam ono je Allah. Od dvorca, koji je od šupljeg visera. Viser koji je šupen I od šupljeg visera je sve unutra što se nalazi. Dvorac u kojem je sve šupljeg visera I ključevi, i brave, krov i prozor i sve što postoji, sve od šupljeg misera napravljeno. I onda će mu taj koga bude vodio, neka su ko će ga voditi? Kazat će mu, digni glavu, ono je tvoje, jedno od tvojih džennetskih staništa. Ovo je, braćo i sestre, čovjek, ovo trebamo znati. znati. Ovo je čovjek koji će imati najniži stepen u Evo. Svi koji budu iznad njega, koji budu, koji prije uđu, on će svi imati bolje od njega. E, zamislite sad, ako će ova imati ovako, a najniži ili e, čovjek koji ima najniži stepen, onda zamislite kakve će blagodati, u kakvim će nimetima ljudi koji budu stepenom iznad njega. Biće poveden dalje. Kad sretne, sretni e, taj koga bude vodio, vjerovatno se radi ovdje u sreće slugu, slugu će sresti tog čovjeka. I on će njimu poći na sreću tako. on se je izgubio, on se je izbavutio, od straha i od ljepota koji vidi on, da ne znam šta radi. On će poći njemu na zemlju da padne ovaj će ga zadržati i kazati ovo je jedan od tvojih sluga. Ovo je jedan od tvojih sluga. tko nam kaže da je malo sabori, čekaj da se to kaže. Nemoj biti tako odmah. Ali čovjek je e, e, zbog tih ljepota on ne zna više, nema kontrolu, nema kontrolu nad sobom i ovo je dokaz da u džennet neće ući sa preznanjem, Neće biti neki kurs prije dženeta pa da im se pokaže ovo ćete ovako, ovako, nego uđeš i saznaje. Ovaj čovjek nije ništa znao. On kad je ušao, on je duduk bio, nije znao ništa. Vidio dvorac koga Allah na sebi, vidi slugu svog slugu. Ko danas svog slugu pogledi po ramenu ili potapše ili ga poljubi pa u čelo ili onako ko Kamo li da mu na srcu pade? ovaj čovjek je, e, svog neznanja, on će to sve poći raditi. I onda će mu biti kazano, ovo je tvoj, ovo je jedan od tvojih mamaka, od tvojih sluga. On je zadužen da tebe služi. Kažeš mu rad to, on će rad to. I e, Resulullah, ali salam, na kraju hadisa, ovo podcrtava. Ovo podcrtava. Ovo je čovjek koji će imati najniži stepen u džennetu. Najniži stepen znači e, e, da će svi ostali svi ostali stanovnici dženneta imati veće i bolje učinke od ovog čovjeka. A pogledajte, pogledajte šta će on imati. Ovo je jedna verzija hadisa. U drugoj verziji hadisa, koja se naslanja na ovu verziju, kaže se da će Allah Želešan kazati ovom čovjeku poželi šta hoćeš. Pa on ne zna, ne šta bi poželio. Nema iskustva. Neuk u pogledu, e, pogledu e, onda će mu kazati Allah Đelešanu, vidjevši da, e, da, da taj čovjek ne zna, kazat će mu želiš li da imaš onoliko koliko, ima, e, e, koliko je imao na ovom svijetu najmoćniji, najbogatiji dunjački, dunjački vladar. Zamislite to. On će kazati želim. Onda će mu Allah reći imat ćeš još pet puta toliko, toliko, toliko nabrajati. Čovjek će reći dosta je gospodar. Onda će kazati imat ćeš deset puta toliko. Pa vi sad Kontajte šta je to i opet se u ovom hadisu, opet se naglašava da je taj čovjek, da taj čovjek ima najniži stepe, najniži stepe. I to će biti samo jedan, jedan čovjek. Nadam se da među nama nije taj. Molim gospodara svjetova da ne bude među nama ni onaj koji će završiti na onoj drugoj strani. Gospodari milosti, mi će da ovo e, e, svi koji budu mimo tog na najnižem stepenu imat će bolje, će bolje od ovoga. Mi smo spomenuli sluge, dženevske sluge. I to će biti iskustvo. To nisu obične sluge. Je to u alihim uljedanom muhadnedun. Obhodit će ih, služit će ih je vječno mladi mladići. Vječno mladi. Ida ra'aytahum hasibtahum an mansura. Da ih vidiš, kaže Allah Đelešanu, pomislilo bi da su, da su biser prosuti. Čovjek uzme, pa baci biser na podlogu, baci biser na podlogu, baci biser na, crnu podlogu ili na bijelu, nije bitno. Pa da vidi, da, da, da, ovaj, da stekne dojem kako to lijepo izgleda. Kao da su biser prosuti. To će biti E, sluge stanovnika dženneta. Jer Allah Đelešanu kad želi ukazati na nešto, on ukazuje na e, ono što je manje vrijedno, na vrijednost ono što je manje vrijedno. Kako će izgledati onda stanovnik dženneta ako će sluga, ako će sluga obični ličiti na biser? Kakav će onda stanovnik dženneta biti? To će biti blagodat velika. I e, kad se radi o ovom, bitno je napomenuti ili navesti predanje od Abdullah ibn Amra radijallahu anhu, koji je kazao e, da će u džennetu, svaki stanovnik dženneta, da će imati hiljadu sluga i da nijedan neće e, vršiti e, posao onog drugog. Svaki će imati svoje zadruženje. Svaki stanovnik dženneta imat će hiljadu sluga, vječno mladih mladića. Čovjek, dobro, to u našem ovdje običaju, u našem u našoj Bosni nije zastup a možda u nekim arapskim zemljama gdje postoje sluge i sluškinje. Čovjek nabavi slugu, međutim za deset godina e, taj se sluga promijeni, ostari, e, kasnije mu je teže obavljati posao za 15, za 20 godina, on već mora sa njim obavljati jedan ozbiljen razgovor, eto da kaže izvini, Allah te nagradio, e, halali, da napravi onaj uvod. I ovo mi je jasno o čemu, čemu će on već govoriti. Toga u nema u muhalladun. To su golobradi e, mladici koji će vječno biti otmjeni, lijepi i vječno mladi. Nikad, nikad ostaviti neće. Iskustva u džennetu su brojna. A jedno od tih prvih iskustava bit će iskustvo muškaraca sa gurijama. Ovo sad, na ovo sad dobro vrate pažnje. Ovo nije onaj govor kad ljudi urije, urije, urije, pa sad ljudi zapale i onda manj, jare, pa dođe kuć pa možda ženu ili ukori stotini skaže kohurija ili ima ljudi situacija. Kaže se u hadisu da će čovjek 70 godina pouzdane hadisa, ima Mahmede da bilježu, sjeti na divanu, na svom divanu, 70 e, godina. Kad bi kazao da je to na dunjavku 7 dana i da se nekom kaže sjedi na jednom mjestu 7 dana, da bi čovjek pobudalio da ne ustane. 70 godina, 7 dana, pa ne mogu, ne znam ti kakav da je sadržaj i šta ja to ne mogu. Međutim, sjeće 70 godina i to neće hvatati zjava. Nema u ženetu zjava, nego će to, samo Allah zna šta će to biti. Da će čovjek 70 godina provesti, im 70 godina samjereno našim godinama, na divanu se sjeti. I zatim će se pojaviti njegova žena, e, pojavit će se svoj e, odraz lica vidjeti u njenom licu jasnije nego što ga vidi u ogledom. Tako će to ljepota biti. Ovo je u urijama dosta. Nema, braću, nemojmo se varati u urijama predanja, a manjare mi kaže da pljune umore, pretvorila bi ga u med, to ovako, to onako. Onaj kom je treba, onaj kom je trebaju ti detalji, on treba početi, e, treba se vratiti na ono amen tu bilahi wa malalike tihi Kometa mi ti detalje. Zbog čega? Zato što je la ilaha illallah, muhammedu Rasulullah. Ta jedna riječ koju mi izgovaramo je vrednija od svih hudija koje postoje sad i koje će Allah Želešanu stvoriti. Samo što mi te riječi nismo svjesni. Zbog čega je mi nismo svjesni? Zato što je izgovaramo. A znate koje ove riječi svjestan više od nas? Onaj koja nije spoznuta. I onda je spozna, živi u mraku 20, 30, 50 godina u, onom gustom mraku živi. I Allah za u njegovo srce ubaci La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. On to riječ dobro razumije. I razumije možda bolje nego što i mi razumijemo onaj ko je preselio, a nije ovu riječ poznao. On je shvatio šta je ovo. E, treba se vratiti. Jer robovati Allah, ispoznati Allaha, to je veća slast za dušu, možda nije za tijelo, nego govoriti i biti sa za dušu, jer čovjek je sastavljen od duša i od tijela. Neće u ženetu biti duša, onda to nije užitak. Biće u ženetu duša i tijelo. Tijelo koje se na ovom svijetu imao, bit će samo e, pretvoreno u jedno drugo tijelo, druge proporcije, na dunjalku vraćena duša u isto to tijelo. Svak će biti onaj koji je bio samo u jednom ljepšem, jednom ljepšem i završenijem Šta je vrijednije od hurija? Od hurija i od svega. Kad bi to e, boravak sa hurijama pomnožilo sa ne znam koliko milijardi puta i sve druge ožitke. samo jedan užitak, jedan čas, jednog užitka je vrijedniji od svega toga. A to je gledanje u Allahovo lice. Gledati u Allahovo lice je vrijednije od svega što postoji u tu. Od svega, od svih ožitaka kad bi pomnožilo sa milijardu gledati u Allahovo lice. U hadisu Resulullah kaže da će gospodar svjetova obratiti se dženetlijama. Ovo je užitak. Ovo treba staviti prije murija. Jer čovjek koji čini dobra djela radi toga da ga Allah uvede u i da ga oženi murijama, on ima isprava nijet. Njegov nijet nema sumnje. Onaj ko se bori na Allahovom putu, da preseli i da, da ga Allah Žalšanu oženi, E, sa 72 murije, on ima isprava? Nije. Samo to jedno da ima, samo taj jedan nije da ima, njegov nijet je ispravan. Međutim, njegov stepen neće biti kao stepen onoga koji se bori ili koji izvršava ibaret ili koji se bori radi toga da gleda u Allahovu vite. U, između njih razlika, kao između neba i između zemlje. Ni neće biti na istom stepenu. Kao ni vjernici koji kasnije govori. U to su ređe između, između dvije ređe. Imamo jednu koja je dolje i druga koja je gore. To je kao između neba i zemlje. To su razdaljine. Sam razmišljamo kako je. Ako će biti dolje, prelijepo, kako je onda gore. Kako je na sedmoj ređe odatle i gore dalje i tako. I tako dalje. Kaže Rasulullah, Allah će tad ukloniti, Allah će tad, kad stanovnika Džaneta upita, kad stanovnika Džaneta upita, jeste li zadovoljni? Opet, e, Gospodar svjetova je plemenit. Neće samo eto u džennet pa uživanje. Allah je gospodar i on zna, on je mudri. On sve stvari stavlja na svoje pravo mjesto. Kazat će stanovnici te jeste li zadovoljni? Hel raditum, jeste li zadovoljni? On će kazati gospodaru. Kako da ne budemo zadovoljni kad si nam lica svijetim učinio i kad si nam dao ono što nikom nisi dao. Moramo biti zadovoljni. A e onda će im gospodar svjetova kazati došlo je vrijeme da ja izvršim svoje obećanje. Ovdje mi gospodar obećao. Gdje je obećao? Obećao je posredstvom svojih poslanika i u časnom Kur'anu u džuhun je umeridin veretun. Neka lica toga dana bit će blistava ila rabbiha veretun. Gospodara će svoga gledati. Gledanjem gospodara dobit će još, veće, e, još veći nur na Allah je obećao da će vjernic u ženetu vidjeti Allaha i zato će kazati došlo je vrijeme da ja svoje obećanje ispunim prema vama. Iako je to sve što je bilo, što je Allah dao, u živici u ženetu, sve, to je sve dio Allahova obećanja. Međutim, ovo je posebno obećanje, ovo je nešto naj, naj, ovo nema. Kurija ima, ali ovo je jedno. Ovo je jedno. Sluge su tu, to je užitak. A gledanje u lice je jedan jedinstven užitak koji će baciti u sjenu sve ovo drugo. Kaže Rasulullah, فَيَكْشِفُ hijab. I tad će Allah Đelešanu mu ukloniti zastroj. Da ga Allah ne ukloni sad, izgodilo bi sve. Jer nije čovjek spreman sad vidjeti ni nur tog zastora, kamo li vidjeti gospodara svjetova. Čovjek je slab i ne može to podnijeti. Ta će Allah Đelešanu ukloniti zastor. Ovo će biti iskustvo stanovnika dženeta, prvo tvoje iskustvo, prvo tvoje iskustvo. Kad kažem tvoje, mislim na sve vas koji ste ovdje prisutni. Prilikom gledanja u gospodara svih svjetova. Kad Allah Đelešanu ukloni taj hijab i onda će vidjeti, vidjeti Allah u lice, gledat će Allah. I Resulullah kaže, ovo je radi hadis, zabilježio ga ima muslim, to što im Allah da, da gledaju u lice, bit će im draže od svih drugih užitaka koje su dobili. Čak neki učinjaci kažu da će zaboraviti potpuno, potpuno na sve druge užitke. Možda će zaboraviti gdje se nalazi i ko su i šta su. Sve će živo pasti u zaborav kad čovjek vidi Allahovo lice. Evo najveć ću vam primjer sa ovog svijeta. Postanik Jusuf, naš dragi, znate da je imao ljepotu, da je njemu dato pola ljepote, a pola ljepote svim drugim ljudima. I spletku koju mu je žena ta napravila i kad ga je dobila tamo pre žene i kazala, svako je servirala nož i voće, spletke, opet spletke ženske, servirala im i kaže pojavi se. Kad se on pojavio, žene su, e, kaže Allah Želešanu u Koranu, kuranski izraz, وَقَطَعْنَ اِنْدِيَهُنَّ One su ruke rezale. Nije to porezati nego su rezale ruke poput mesa, ali nisu ništa osjetili. Zbog čega? Zato što su percepcijom vida vidjele, zato što su vidom vidjele, zato što su očima vidjele nešto što je na njihov mozak djelovalo kao opijum. I nisu osjetile to, iako je tijelo registriralo bol, jer ćelija kad se reže mora osjeti bol. Međutim, taj znak mozak nije primio zbog ovoga što je, zbog, ovog drugog Ako je čovjek na ovom svijetu, ako je moguće da se dogodi da uslijed eh, određene ljepote i nečeg ne osjeti, pojavu ne osjeti, rezane, kapane, Allah lašanu ne kaže i pogrešan je su se porezale, nego su rezale, zasjecale su ruke svoje umjesto voća, umjesto jabuke ili, ili naranče. Ruka je, ruka je bila ta koja je zašto? Onda su kazale e, e, Haša lillahi ma hada bašara. Neka je slavljen Allah, ovo nije čovjek. Ovo što mi sad vidimo, ovo nije insan. In hada illa melekun kerim. Ovo je melek tamen, Ti mi u meleka gledamo. E zato osjeta nisu. Da čovjek meleka vidi, koji je prelijep, isto ništa osjetio njega Da su meleka mogli vidjeti. Džibrila u njegovom, e, u njegovom izvornom, kako je Allah u njega stvorio, isto tako ne bi osjetili gledala su običnog insana u smrtnika. Iako je bio vjerovjesnik, u smrtnika su gledale, međutim nisu osjetili. E tako i stanovnici žedneta neće osjeti, neće osjetiti ništa e, od tih svih nepota i slobodno možemo kazati da će trokirati kad budu gledali u Allaha Želešanu. Da će im biti sva, sva njihova svjetla isključena. Znači, bit će samo to. A opet svojim pogledom neće obuhati gospodara svjetova. Jer Allaha Želešanu niko obuhati tada će vidjeti samo Allaho ništa drugo. Kad govorimo o džennetu, ima ovdje jedan jako važan detalj. A to je, braću i sestre, da ovo sve ne bi bilo ovako i da bi ova radost bila pomućena kad bi stanovnici dženneta znali da će u džennetu boraviti određen period stotinu, pet stotina godina, hiljadu, milion, milijardu, sto milijardi, ali da će doći dan kad će se kazati, eto, Allah vas nagradio, bilo vam je lijepo, hajte sad napolje, pa kuda, ko, samo mi zašte. Bili bi tužni. Bili bi tužni, jer e, čovjeku njegov, e, njegovu radost pomuti e, osjećaj da može tu blagodat izgubiti. Čovjek sebi kupi auto, najnoviju seriju i onda kad doveze kući, onda sjede i pomisli da ja da hoću da taj auto sutra vidjeti prekući. Jer kakav je hal danas da ti ga može na semaforu oteti ili ukrasti, kamo li kod kuće i ne znam. E, ta njegova radost je odmah pomućena i on će otići na počinak sa sviješću da će sutra možda zateći ovaj, da će sutra porka poruka, dođi na to mjesto, dobit ćeš svoj auto, donesi tolki iznos novca. I radost je pomoćena tako i kad je riječ o svim drugim stvarima. Na Dunjavu je radost kratka vijeka i pomoćena je u žene to ovo vrijeme. Allah mu kaže Ala, ala, ala, inna Allah, la wa Zaista za Allahove štićenike, a znajte da je svaki musliman Allahov štićenik. Svaki musliman. Svako ko govori la ilaha illallah, a Rasulullah, on je Allahov štićenik. Za njih, la neće biti nikakvog straha. Straha od onog što slijedi. Jer čovjek se boji budućnosti. Vodalum jahzanun i neće dugovati za onim što je prošlo. Čovjek tuguje za onim što je prošlo, ako je propustio dobru priliku, on tuguje. Nema straha i nema tugi. Nema straha od toga da će doći dan, da će doći dan kada će mu biti pokucano na tu odaju i kadati, hajde sad, pone pa sa sobom kofer jedan i izađe. Neće. Kao što ni stanovnicima džehennema neće biti, neće u njihovim srcima postojati ni trun jedan nadi, da će ikad izaći iz džehennema. Jer da im to postoji, pa on bi onda vatru Jer bi znali da će doći dan kad će biti odatle izveden. I zato će kao simbol e, vječnosti između ženeta i džehennema biti doveden jedan sivka svi će podignuti glavu da vide šta je za to. Onda će se upitati, o stanovnici ženeta, znate li šta je ovo? To će kazati, znamo, to je smrt. ovan smrt u oličenju ovna. Onda će biti e, zovnici stanovnici ženema, kada će im se, znate li šta je ovo? Znamo, to je smrt. I tad će taj ovaj biti zaklan između ženeta i ženema. Da to bude simbol da smrti više nema. Gdje se, ko znate ko, nek trpi, nek oživa, i s druge strane nek trpi to što je zaradio, zaradio je pomoću svojih djela. da braćo i čestite sestri. Onaj ko bude svjestan, onaj ko bude svjestan da će se odmoriti kad njegova desnica kroči u i da će stjecati nova iskustva i da će imati tamo užitke kakve na ovom svijetu niko ne može ni zamisliti da se svi ljudi sastanu i da svi ljudi notaju i domaju šta će to biti. Ne mogu ni blizu tome biti. I ko je svjestan da će gledati u Allahovo lice? I ko je svjestan od muškaraca da će imati gurije, Nećemo to da ubići, ne bojte se. I ko je svjestan da će ovo biti sve vječno, prolaznog karaktera? Tome neće biti teško sljedeće nedjelje otići na teravinu i sljedećeg ponedjeljka zapostiti, nadajući se sve mogu. I neće mu biti teško družiti se sa Kur'anom, pa proučiti svaki dan džuz ili više. Neće mu, Boga mi, biti teško spominjati Allaha i dati ono malo, jest crkavica, je nema, a ima opet neko koje je potrebniji i ko manje ima. Neće mu biti ni to teško. Neće mu, mi, biti teško sustezati se od laganja, od petljanja, od razno raznih spletki i tako dalje. Neće mu biti teško da bude čestit da bude pošten. Da ne remeti red na zemlji, kakav je takav red, neće mu biti to teško. Molim Allaha Đalašanu da e, sve nas ovdje koji smo prisutni, a i sve druge muslimane, obraduje svojom milošću na sudnjem danu i da vas Allah Đalašanu nagradi svaki. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا رب يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا